بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كشف الشبهات شرحه برنس نوح عليه السلام دور دي Dedi metinde شارحة يبتكي haza haqqun bu haqdir payg'ambarlarning ya'ni rasullarning birinchisi nuh ekanligi to'g'ridir فإنه لم يبعث قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسول chunki nuh alayhissalomdan oldin birorta rasul jo'natilmadi insoniyat tarixidagi birinchi rasul nuh alayhissalomdir وبهذا نعلم خطأ المؤرخين biz mana shu qovul bilan tarixchilarning xatosini bilib olamiz الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح إدريس عليه السلام nuh alayhissalomdan oldin bo'lgan degan tarixchilarning xatosini bilamiz demakki idris alayhissalom nuh alayhissalomdan keyin bo'lgan ekan لأن الله تعالى يقول chunki alloh taolo niso surasi 163 oyatda aytadiki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 va sunnati val ijma demakki nuh alayhissalom rasullarning birinchisi bo'lyapti kitob bilan ya'ni qur'on bilan sobit bo'lyapti sunnat bilan sobit bo'lyapti va bu ijmo bilan sobit bo'lyapti deyaptilar endi bu ixtilofli masala ba'zilar aytadiki yo'q nuh alayhissalom birinchi rasul emas deydi bu masala o'tgan kitoblarda ham bayon qilindi oyatdan keladigan bo'lsak albatta dalillarga qarashdan oldin bilasizlarki rasul bilan nabiyning o'rtasidagi farq to'g'risida ixtiloflar bor ba'zilar rasul bilan nabiy ayni deydi bir xil deydi farqi yo'q deydi lug'atda farqi bor lekin shar'an har bir payg'ambar rasuldir va har bir rasul payg'ambardir ya'ni kullu nabiyin rasulun va kullu rasulin nabiyin lekin ba'zilar esa rasul boshqa nabiy boshqa deydi har bir rasul nabiy bo'ladi lekin har bir nabiy rasul bo'lolmaydi rasullik darajasi nabiylik darajasidan baland deydi ibn saymin ham va shayx muhammad bin abdul vahhob ham rasul bilan nabiy farqli degan fikrda kitoblarga qarasangiz ya'ni olimlarni ko'pchiligi mana shu fikrda lekin o'tgan darslarda biz aytdik rasul bilan nabiyni o'rtasidagi farqqa bir ochiq kuchli dalil olib kelisholmaydi yo'q nima farqi bor siz ba'zilar aytadiki ya'ni rasul bilan nabiyni farqi rasulga yangi shariat kelgan kitob nozil bo'lgan yoki sahifa nozil bo'lgan nabiy esa o'tgan rasullarning shariatiga davom etgan ularga yangi shariat kelmagan deyishadi farqi shu deydi unga biz aytamizki misol desangiz payg'ambariga misol lut deydi rasulga misol muhammad alayhissalom yoki mana iso alayhissalom va Musa alayhissalom To'g'ri, juda yaxshi. Bu holatda yaxshi. Endi odam alayhisalom to'g'risida nima deysizlar desangiz, odam alayhisalom nabiy, rasul emas deydi. Shuning uchun Nuh birinchi rasul deyishyaptida Tushundingizmi? Ya'ni bu yerda diqqat qilinglarki, birinchi rasul Nuh. Lekin birinchi payg'ambar demayapti. Tushundingizmi? Birinchi nabiy masalasi emas. Bir kuni bir yigit, ancha o'qigan yigit yangi keluvdi bizga o'qigani bizni talabalarga aytibdi insoniyat tarixidagi birinchi payg'ambar nuh deb biz shogirdlar hayron qolib nima deganing odam alayhissalomchi yo'q birinchi payg'ambar nuh keyin meni oldimga olib kelishdi nima deding sen san birinchi payg'ambar nuh alayhissalom aytdim odam alayhissalomni payg'ambariga inkor qilasanmi sen san yo'q dedim nima deganing desam o'ylanib turib ey rasul deganim deydi birinchi rasul nuh deydi uni noto'g'ri tushunmaslik kerak ba'zida noto'g'ri tushunadi o'ylaydiki birinchi rasul birinchi payg'ambar nuh ekan undan oldin payg'ambar kelmagan desangiz kofir bo'lasiz chunki odam alayhissalomni payg'ambarligini inkor qilgan bo'lasiz odam alayhissalomni payg'ambarligi oyat hadis bilan sobit xo'sh odam alayhissalomni payg'ambarligi sobit bo'ldi u birinchi nabiy insoniyatni ichida nuh esa birinchi rasul deyilyapti shu masalada ixtilof bor biz aytamizki unda odam alayhissalomning sahifalari bo'lmagan deydi odam alayhissalomga sahifa tushmaganmi tushgan deydi u kishi ham rasul ekan siz aytdingizku rasulga kitob keladi sahifa keladi agar aytsaki yo'q odam alayhissalomni sahifa kelganligi oyatda kelmagan desa xo'sh odam alayhissalom shariatga muvofiq yashaganmi yoki shariatsiz yashaganmi albatta shariatga muvofiq yashagan kimi shariatga muvofiq yashagan o'zidan oldin desa o'zidan oldin hech kim yo'q ediku demak odam alayhissalomga bir yangi shariat kelibdi ekan siz aytdizki rasulni ta'rifida rasul degani yangi shariat kelgan zot dedingiz demak odam alayhissalom rasul ekan sahifa kelganligi e'tibordan ham rasul yangi shariat kelganligi e'tibordan ham rasul tushundingizmi ya'ni odam alayhissalomni masalasini hal qilisholmaydi iloji yo'q faqat shunday sathiy o'tib ketaveradi o'sha ushlab to'xtang isbotlab beringsiz hech qaysini siz isbotlab berolmaydi shuning uchun imom azam abu hanifa ki, rasul bilan nabiy mutarotif kalimalar shar'an lug'atda farqli kalimalar lekin shariatda bir ikkalasi ham har bir payg'ambar nabiy rasuldir har bir rasul nabiydir nabiy bilan rasulni o'rtasini ajratishlik noto'g'ri deydi imom azam va yana ibn humom hanafiylardan juda katta olim Hidoya Shahyozgar, Fathul Qodirning musannifi. Badriddin Ayni va Ibn Hajarlarning shogirdi bo'ladi. U kishi ham aytadilarki, Rasul bilan Nabiyni o'rtasida farq yo'q deydi. Bir ikkalasi deydi. Va dalillar bilan isbotlab beradilar. Ibn Usaymin bu yerda hali olimlarning ijmosi bilan dedimi? Imom Azamdek olim bu masalada ixtilof qilyapti degan bo'lsa, Ibn Humom va ko'p bunaqangi olimlar. Ammo ularni fikri zikr qilinmaydi. Bilasizlar, kimi shogirdi ko'p kitob yozsa, ko'p kitoblar tarqasa, shuni fikri mashhur bo'lib ketaveradi. Falon kitob, falon kitob, falon kitob deysiz, u siz sanab turgan 20 ta kitob aslida bitta kitob. Nimaga? Hammasi Ahmad bin Hanbalning shogirdi ular. 20 ta kitob bo'lmaydi u. Bitta kitob hisoblanadi. yoki hanafiylar aytaylikki 100 ta kitob yozgan bo'lsa, siz imom azamni fikri o'sha yuzta kitobda kelgan bo'lsa yuzta kitobdan dalil ko'rsataman deganingiz bu bitta fatvo u abu hanifani bitta fatvosi yuzta kitobda kelyapti e, ibn humomlarni zamonida uni shogirdlari kitob yozgan vaqtda uni fikrlari g'olib edi shuning uchun maydondagi kitoblarda ko'pida rasul e, nuh, nuh alayhissalom rasullarning birinchisi deganligiga siz ta'sirlanmang olimlarni ko'pchiligi shunday deyapti shayx aytdiki bijmal ulama olimlarning ijmosi bilan dedi ijmo ketdi mana demak ijmo yo'q ekan ixtilofli masala ekan endi oyat bilan dedi oyatda biz senga vahiy qildik nuhga vahiy qilganimizdek va undan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilganimizdek deyapti bu oyat ibn saminga dalil bo'lolmaydi nimaga chunki vahiy qildik deyapti vahiy masalasi muhammad alayhissalomga va nuh alayhissalomga va nuhdan keyingi payg'ambarlarga vahiy kelgan masalani tushuntiryapti oyat biz so'raymizki butun ulamolardan ibn usaymindan ham odam alayhissalomga vahiy kelganmi kelmaganmi kelgan deydi kelgan odam alayhissalomga vahiy payg'ambarku demak o'zini o'zi kelyapti bu kishi to'g'ri oyatda zikr qilinmayapti oyatda odam alayhissalomga vahiy kelgan nega zikr qilinmayapti inkor qilasizmi demak bu oyatda zikr qilinmagani boshqa oyatda zikr qilingan tushundingizmi demak bu oyatdan odam alayhissalom zikr qilinmabdi ekan odam alayhissalom zikr qilinmaganligidan siz uni rasulligini ham inkor qilolmaysiz kelmagan deb agar rasul emas deydigan bo'lsangiz unda vahiy kelmaganligini ham davo qilishligingiz kerak chunki mana zotlar ibn samiylar dalili shuki alloh taolo nuhdan boshlayapti deydi nuhdan boshlayaptida avhayna deyaptiku arsalna demayapti yoki biz rasul qildik demayapti vahiy qildik deyapti va alloh taoloni vahiy qilishligida odam alayhissalom ham mushtarak u kishiga ham vahiy kelgan demak bu oyat dalil bo'lmadi ikkinchidan nuh alayhissalom birinchi rasul degan olimlar hammasi odam alayhissalomning payg'ambarligini qabul qilishadi nabiy deydi Hoş, nevi diysiler. Bana ayette وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ diye tutuyor. Nuh ve Nuh'dan keyingi peygamberlerge vahiy kıldik deyapti. Yani. bütün peygamberlerge vahiy bo'lgan ekan. Nabiyyin ve rusuli min ba'dihi demayapti ku. Peygamberler meselesi. Rasullar meselesi emas bu. Ve yukarıda bir ayet öttü. Oldingi sayfaga qaranglar. nahl surasi o'ttiz oltinchi oyat alloh taolo aytyaptikiqasam ichib aytyapti alloh taolo qasam ichamanki haqiqatdan har bir ummatga rasul jo'natdik deyapti odam alayhissalom zamonidagi insonlar ummatmi ummat emasmi agar ummat desangiz ish bitdi mana ularga ham rasul jo'natilgan bo'lishlik kerak agar odam alayhissalom zamondagi insonlarni ummat desangizu rasul jo'natilmagansiz bu oyatga qarshi chiqqan bo'lasiz alloh taolo qasam ichib qodi degan tahqiq bilan aytyaptiki men har bitta rasulga har bir ummatga rasul jo'natdim deyapti va undan keyingi oyat ambiyo surasi yigirma beshinchi oyatni ham qarang men birorta rasul jo'natmadim illa nuh ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun lekin har jo'natgan rasulimizga biz vahiy qiladikki mendan boshqa iloh yo'q mengagina ibodat qilinglar deb butun rasullarga shuna aytilibdi ekan siz endi odam alayhissalomga aytilingani yo'q bu deysizmi lutga aytilinmagan deysizmi nima dalil bilan ajratasiz uni qarang endi hadisga kelsak shafoat qissasini shafoat masalasi kelgan hadisni hujjat qilyapti alloh rozi bo'lsin hadis zikr qilganingizga ammo hadisni nimaga siz o'rtasidan o'qiyapsiz ha alhamdulillah hadis kitobi o'qidilaringiz hadislardan xabarlaringiz bor bu hadis nuh alayhissalomdan boshlanmaganku mahshardagi insonlar kim oldiga borishadi avval odam alayhissalomni oldiga borishadi va sen payg'ambarsan demaydimi odam alayhissalomga o'sha hadisda odam alayhissalomning fazilatlari zikr qilingan insonlar avval odam alayhissalomni oldiga borgan keyin nuh alayhissalomni oldiga boryapti endi ular asaki hadisda ayni shu matn kelgan anta avvalu rasulin arsalahu ila ahli ardi deb mana shu sahih hadisning matnini desangiz bunga nima deb javob berasizlar desangiz buni javobi shuki to'g'ri mahshardagi insonlar nuh alayhissalomga shu gapni gapirdi lekin bu gap odam alayhissalomning rasul ekanligini inkor qilmaydi nimaga chunki nuh alayhissalom odam alayhissalomdan farqli rasul payg'ambarlarni bir biridan farqi bor odam alayhissalom ham payg'ambar ham rasul Nuh alayhissalom ham ham payg'ambar, ham rasul. Nima farqi bor ekalasini Odam alayhissalomning ummati hammasi iymon edi. Kofir yo'q edi. Bu kishini zamonida. Ammo Nuh alayhissalom zamonida kofirlar chiqqan edi. Ya'ni kofir aralashgan jamiyatga birinchi bo'lib jo'natilgan payg'ambar Nuh alayhissalom bo'ladi. Ummat e'tiboridan bo'lyapti. Tushundingizmi? payg'ambarni o'zini e'tiboridan emas birinchilik ummatni e'tiboridan nuh alayhissalomdan oldingi kelgan payg'ambarlar hammasi islomiy jamiyatga keldi kofir yo'q edi u vaqtlarda u zamonlarda u payg'ambarlar kelar edi hamma allohga iymon keltirgan kishilar edi ammo nuh alayhissalom esa birinchi bo'lib kofirlar ko'p bo'lgan jamiyatga jo'natildilar shuning uchun u kishini birinchi rasul deyiladi kofir qavmning e'tiboridan u degani nuh alayhissalomdan oldin rasul o'tmadi degani emas u mana masalan da'vat ishlarini ko'ryapsizlar ulamolarni xizmatlarini butun ulamolar bidiyatni yomonligini shirkni yomonligini bayon qiladi bu bilinmaydi bu keyin bir olimni zamoniga kelganda shirkni masalasi ko'tariladi bidiyatni masalasi ko'tariladi keyin hamma aytadiki birinchi bo'lib shirkni rad qilgan shu deydi birinchi uni bidiyatni rad qilgan shu olim deydi kitoblarda ham shunday yoziladi shogirdlari ham aytadi u degani undan oldingi olimlar shirkni rad qilmadi bidiyatni rad qilmadi degani emas ular ham rad qilganu ularni zamonida mushriklar va bidiyatchilar bosh ko'tarmagan edi bu olimni zamoniga kelib shirk ahli ko'paydi bidiyatchilar ko'paydi mujodala boshlandi shu bilan bu olim birinchi bo'lib rad qilgan deyilyapti oldingilar ham rad qilgan uni muqobiliga hech kim chiqmagan shuning uchun siz rad qilganingiz bilinmaydi nuh alayhissalomni masalasi ham shunday odam alayhissalom aytgan hamma narsani lekin mushriklar kofirlar bo'lmaganligi uchun muqobala mujodala mujohada bo'lmadi ammo nuh alayhissalom zamoniga kelganda esa o'tgan payg'ambarlarni davosini ayni davom ettirdi o'tgan payg'ambarlarni yo'lida davom ettilar u kishiga qarshilar chiqdi dushmanlar chiqdi kofirlar chiqdi shu bilan kofirlar bilan birinchi mujodala qilgan payg'ambar rasul nuh alayhissalom bo'ldi birinchilik mana shu e'tiborda buni tushunishlik kerakda buni buni noto'g'ri taraflarga burmaslik kerak noto'g'ri tushunmaslik kerak ونوح عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الخمسة الذين هم أولو العزم ونوح عليه السلام أولو العزم عزم egalari qat'iyat qat'iylik egalari bo'lgan beshta payg'ambarlarning bittasidir mana payg'ambarlar keyin o'zlarini o'rtalarida darajalarga bo'linadi albatta eng afzali mana muhammad alayhissalom undan keyingisi ibrohim alayhissalom bo'lib darajalarga bo'linadi lekin u degani boshqalari rasul emas degani emas nuh alayhissalom insoniyat tarixida o'tgan beshta eng fazilatli payg'ambarlardan bittasidir va bu bular muhammad alayhissalotu vassalam birinchisi muhammad alayhissalom va ikkinchisi ibrohim alayhissalom uchinchisi muso alayhissalom va to'rtinchisi iso alayhissalom beshinchisi mana nuh alayhissalom mana ana shu beshta fazilatli payg'ambarlar deyishida kelmaganlar rasul emas deysizmi mana davud alayhissalom kelmadi deganlar davud alayhissalom rasul emasmi rasul deysizku chunki u kishiga zabur nozil bo'ldiku kitob nozil bo'ldiku haqiqatdan ham alloh taolo o'zini kitobining ikkita yerida mana shu ulul azm bo'lgan payg'ambarlarni zikr qildi في سورة الأحزاب وسورة الشورى أحزاب سورة سدى وشورى سورة سدى ما في الله ترندك إنسان لر غلو قيان وقت ده حد ده عشكان الله تعالى نوح عليه السلام جنة تدد شرحة تلات يعني أن الله أرسل نوح عليه الصلاة والسلام إلى قومه يعني الله تعالى نوح عليه السلام أذن قومه جنة لما وقع فيهم الغلو في الصالحين bu qavmlarning ichida solihlar to'g'risida g'uluv voqe bo'lgan edi ya'ni bular solihlar to'g'risida yaxshi insonlar to'g'risida g'uruvga ketdilar haddidan oshdi yaxshi insonlarni iloh qilib qilib ola boshladilar yaxshi insonlarni vasila qilib ularga sig'ina boshladilar وقد بوب المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد على هذه المسألة muallif at-tavhid kitobida bu masalaga alohida bob qoyim qildilar. Faqala aytdilarki, babun ma jaa anna sababa kufri bani adam va tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Odam bolalarining kufrga kirishligining sababi va dinlarni tark qilishligining sababi solihlar to'g'risidagi haddidan oshishligidir dedilar. Buni qavlul mufidda o'qidilaringiz. nihoyatda mukammal bayon qilingan والغلو هو مجاوزة الحد في التعبد والعمل والثناء قدحا أو مدحا g'ulu degani u haddidan oshishlikdir ibodatda bo'lsin amalda bo'lsin maqtovda bo'lsin qazh bilan ya'ni ta'na qilib yomonlab masalan yahudiylar iso alayhissalomni yomonlagandek avmadhan yoki maqtab haddidan oshishlik bo'lsin iso alayhissalom to'g'risidagi nasroiylarni maqtashligiga o'xshab demak g'ulu ikki xil bo'lar ekan biri yomonlab haddan oshishlik biri maqtab haddidan oshishlik g'ulu to'rt qismga bo'linadi al qismul avval birinchi qism al g'ulu fil aqidati aqidada g'ulu qilishlik aqidada haddidan oshishlik كغلو أهل الكلام في الصفات حتى أدى بهم imma ila tamsili aw ta'tili. Masalan, ahli kalomning Allohning sifatlarida g'uluvga ketishlikka o'xshadi. Endi hozir shayx bir masaladan boshqa masalaga o'tib ketdi. Bizi birinchi masalamiz nima to'g'risida edi? O'tgan adashgan ummatlar bilan biz ummatimiz o'rtasidagi ixtilof to'g'risida edi. Hozir shayx ichimizdagi masalaga kirib ketdi. Bu ummatning ichidagi masalaga kirib ketdi. Lekin albatta o'tgan ummatlardagi xatolik ham xatodir bizni ummatni ichidagi xato ham xato ayni narsa ammo siz bir bobdan boshqa bobga o'tganlikka diqqat qiling ahli kalom deyilyapti bular ya'ni ummat hisoblanadi payg'ambarimiz ummati bular kofir emas bular bunisiga diqqat qiling to'g'ri g'ulu qildi xatoga tushdi lekin kofir emas ular murtad emas adashgan bidyatchi gunohkor xatokor deyiladi aslida shunday yerlarda oldiniga kofirlardan misol keltirilsa masalan yahudiy va nasroniylarning aqidasi deyilinsa undan keyin ayni maraz bizni ham ichimizga kirib qoldi deb turib keyin bizni ichimizdan zikr qilinsa yaxshi bo'ladi nimaga chunki shayxlar shuni izoh qilmasdan birdaniga biz ichimizga kirib ketyapti keyin ko'pchilik tolib ilmlar o'ylayaptiki ha bular biz ichimizdagi mana bu mana tamsil qilgan yo tatil qilganlar yahud nasroiydan battar ekan deb yahud nasroiylarni nasroiylarni peshanasidan o'pib ularga ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib ta'zim qiladida musulmonlarga dushman bo'lib yurishibdi g'ulu yoki ularni tamsilga olib bordi yoki tatilga tamsil Allohni maxluqqa o'xshatishlik tatil esa allohning sifatlarini bekorga chiqarishlik ifrat tafriga ketishlik mana vasatu mazhab ahli sunnati val jamoati vasat o'rtasi esa ahli sunna va jamoatning mazhabidir qarang mazhab mazhab degan kalimani eshityapsizmi kim aytyapti buni ibn samin aytyapti bizni asrimizdagi sarafiylarni eng katta olimlaridan bittasi bu kishi ya'ni saudiyadagi salafiylarni ustozi bo'ladi ustozi kul bo'ladi shu kishi aytyaptilar ahli sunnaning mazhabi deyaptilar lekin ko'chada yurgan chalamularni ko'rasizki salafiyman deb turganlar mazhabsiz siz kuynayn deydi mazhab nima johilmisan sen nima mazhab deyapsan deydi ibn saymin aytyaptiku mazhab ahli sunnati val jamoati deyapti ahli sunna va jamoatni mazhabi deyapti mazhabni nima aybi bor mazhab yaxshi kalima arabcha kalima sahabadan chiqqan ism makon nima u yo'l degani alloh taolo o'ziga isbot qilgan narsani isbot qilib av asbatahu lahu rasuluhu alayhissalotu vassalam yoki alloh taoloning rasuli muhammad alayhissalom allohga isbot qilgan narsani isbot qilamiz minal asmai va sifati Allohning ismlari va sifatlaridan iborat bo'lgan narsalar ya'ni allohning butun ismlari va sifatlariki qur'on hadisda kelgan buni isbot qilamiz biz min g'oyri tahrifin o'zgartirmasdan ma'nosini boshqa tarafga burmasdan vala ta'tilin bekorga chiqarmasdan va min g'oyri takifin kayfiyatdan bahs qilmasdan qanday demasdan vala tamsilin va o'xshatmasdan bu masala yuqorida ham zikr qilindi kalimalar Shuning uchun takror izoh qilmayman. Al-qismu sani g'uluning ikkinchi qismi al-g'ulu fil ibodat Ibodatlardagi g'uludur. Ba'zilar ibodatda g'ulu qiladi. Bu yerda ham avvaliga Yahud nasroiydan misol keltirish kerak edi. Yahudiylar ibodatni tark qilib g'ulu qildi, nasroniylar ziyoda, oshiqcha ibodat qilib g'ulu qildi. bundan keyin aytish kerakki biz ichimizda ham musulmonlarni ba'zilari adashdi ammo kofir emas ular deyishlik kerak mana bu kishi to'g'ridan to'g'ri musulmonlar ichiga o'tyaptilar al g'ulu fil ibadat ka g'uluvil havorij ibodatlardagi g'uluv havorijlarning g'uluviga o'xshaydi havorijlarning haddidan oshishligi allazina yarawna kufra fa'ilil kabirati katta gunoh qiladigan odamni kofir deb biladi ular gunoh qilgan xato qilganda kofir demaymiz biz gunoh qilgan xato qilganda kofir deyishlik havorijlarning mazhabi ammo hozir chala mullalar biz salafiymiz deyishib o'zlari bilmagan holatda havorijlarni yo'lidan ketyapmiz gunoh qilgan musulmonlar yoki xato qilgan musulmonlarni kofir deyishyapti va g'uluvil mu'tazilati va mu'tazilarni g'uluviga o'xshab mu'tazilar ham haddidan oshdi حيث قالوا ularki inna fa'ilal kabirati bimanzilatin baynal manzilatayni katta gunoh qiladigan odam ikki martabaning o'rtasidagi martabadadir dedi ya'ni islomda ham emas kufrda ham emas o'rtada bir martaba bor aytishadiki mana bu fikr ham bidyat albatta mo'tazila aytadi ya'ni mo'tazila mo'tazila bilan havorijning farqi shuki havorijlar gunoh qilganlarni hammasini ochiq kofir deydi mo'tazila aytadiki dunyoda ularni fosiq deymiz kofir demaymiz ammo oxiratda kofir ular deydi abadiyan jahannamda qoladi deydi وهذا التشدد قابله التساهل المرجئة mana bu qattiqlik ya'ni mo'tazila va havorijlarning qattiqligi albatta dinda bunday qattiqlik yo'q endi uni muqobilida murjiyalarning beparvoligi bor murjiyalarning bo'shligi bor haysu qalu la yadurru ma'al imani zambun murjala aytadiki iymon bilan birga gunoh zarar qilmaydi deyishdi işte. bir odamni iymoni bo'lsa musulmonmi nima qilsa qilaversin nima gunoh qilsa qilaversin hech qanday zarari yo'q deyishdi işte. bu ham noto'g'ri ifrot tafrit والوسط مذهب أهل السنة والجماعة lekin o'rtasi esa to'g'risi eng yaxshisi ahli sunna va jamoatning mazhabidir أن فاعل المعصية ناقص الإيمان بقدر المعصية ya'ni gunoh qiladigan inson gunohining qadaricha gunohining miqdoricha iymoni noqisdir ya'ni iymoni noqis lekin kofir demaymiz uni mukammal mo'min ham demaymiz al qismu salis uchinchi qism al g'uluvu fil muamalat muomalalardagi g'uluv muomalada haddidan oshishlik bu har narsani harom deb qattiq ketishlik mana ba'zi sufilar bor bilasizlar bu harom bu harom joiz emas deb hamma narsani tark qilishadida ya'ni halol narsalarni harom deyishadi harom narsalarni halol qilib olishadi فقابل هذا التشدد تساهل endi bu qattiqlikni muqobilida boshqa bir yumshoqlik bo'shlik beparvolik bor man qola kulli shayin mala molni ko'paytiradigan iqtisodni ko'paytiradigan har bir narsani halol halol deydigan kishilar bor hatto riba va hattoki ribo rizoni ham halol deyishadi shu moling ko'paysa bo'ldi deydi dinga xizmat qilsang bo'ldi deydi g'osh aldasang ham bo'laveradi aldab yolg'on gapirib sotavergin va shunga o'xshagan nojoiz narsalarni ham halol deydiganlar bor ibohiyalar ba'zi kishilar ayollar mutlaqo ko'chaga chiqishligi joiz emas ayollar mutlaqo dars olishligi joiz emas dars berishligi joiz emas ayollarni ovozini boshqasi eshitishligi mutlaqo joiz emas juda qattiq ketadi bu ham to'g'ri emas chunki payg'ambarimiz alayhissalomning ayollari qizlari ko'chaga chiqar edi ba'zan va sahobalar bilan gaplashishar edi dars berishar edi dars olishar edi sahobiyalar payg'ambarimizdan dars olishardi sahobalardan dars olishar edi endi buni muqobilida yana adashganlar borki bo'laveradi hukumatda ishlashligi uchun universitetda o'qishligi uchun ro'mol o'ramasa ham bo'laveradi hijob o'ramasa ham bo'laveradi namozlarni ham to'plab uyida o'qib olsa bo'laveradi deganlar ham bor noto'g'ri ikkalasi ham mutlaqo hech kim ko'rmasin deganlar ham xato bo'laveradi ro'molsiz bo'lsa ham hijobsiz bo'lsa ham deganlar ham xato o'rtasi esa sahobalarni yo'li والوسط أن يقال تحل المعاملات المبنية على العدل adolatga bino qilingan muomalalar halol bo'ladi deb aytilingan gap kitob va sunnatdan qur'on va hadisdan kelgan dalillarga muvofiq bo'lgan muomalalardir ya'ni qaysiki muomala tashqaridagi holatlar qur'on hadisga muvofiq kelsa to'g'ri boshqasi noto'g'ri tijoratlar ijaralar butun masalada shunday al qismu robi g'uluning to'rtinchi qismi al g'ulu fil adati odatlardagi g'ulu urf odatda haddidan oshishlik وهو التشدد في التمسك بالعادات القديمة eski odatlarni ushlashlikda qattiqlik qilishlik bu ba'zilar eski odatlarni mahkam ushlagan ota bobolarimiz qilgan shuni ota bobolarimiz olim edi ular ko'p narsani biladi deb وعدم التحول إلى ما هو خير منها va u odatlardan ko'ra yaxshiroq bo'lganiga ketmaslik biz buni olmaymiz oldin yo'q edi bu narsalar deyishliklar bu ham noto'g'ri ba'zilar esa buni teskarisi bo'lib ro'para kelgan odatni qabul qilyapti yahudiylardan nasroniylardan kommunistlardan demokratlardan kelgan odatlarni qabul qilib ketaveryapti bu ham noto'g'ri yana biz qur'on hadisga qarashligimiz kerak lekin odatlar maslahatlarda barobar bo'lsa فإن كون الإنسان يبقى على ما هو عليه خير من تلقي العادات الوافدة ya'ni eski odatlardan yangi odatlar foydasi ikkalasi ham bir xil bo'lsa albatta insonning yangi odatlarni qabul qilgandan ko'ra eski bo'lgan odatida qolgani yaxshiroqdir chunki hozirgi yangi odatlarni ko'pchiligi soatan islomga to'g'ri kelmaydi